uputstvo za sudjelovanje u meditaciji. Ove su meditacije zamišljene kao pripremne molitve za prikazanje misne žrtve. Meditacije imaju svoj puni smisao onima koji su pročitali knjigu Sveta misa. Najsvetiji događaj na svijetu voditelje meditacije svojim glasom i ritmom izgovora vodi slušatelja kroz meditaciju. Od slušatelja se očekuje da sabrano sluša i da svojim srcem aktivno sudjeluje u molitvi. Nakon gotovo svake molitvene fraze dolazi vrijeme tišine u kojoj se slušatelj aktivno uključuje. Tako da u srcu potvrđuje, dopunjuje, zahvaljuje ili reagira na bilo koji drugi podesan način. Meditacije imaju smisla samo onda ako nam je zaista stalo da postignemo ono za što prikazujemo Isusovu žrtvu Ocu. To jest, ako imamo dovoljno snažan motiv. Najbolje je meditacije čitati ili slušati kad smo potpuno odmorni i kad najlakše možemo postići potrebnu sabranost. Meditacije nisu samo priprema za svetu misu, već su i vrlo učinkovita molitva za primanje milosti koju tražimo. U nastavku donosim kratki primjer sudjelovanja u meditaciji. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si mu podario. Hvala ti, gospodine. Hvala ti. za dar života koji si mu podario. Ti si ga zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. Hvala ti, oči dobre. Hvala ti, gospodine. Stvorio si ga da živi vječno. Hvala ti, gospodine. Hvala ti, oče vječni. Hvala ti, Isuse Kriste hvati što će živjeti vječno. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne možemo spasiti. Da, gospodine, hvala ti spasitelju naš. Zato ti hvala, oče, što si dao svog jedinorođenog sina, Isusa Krista, da ni jedan od nas koji u njega vjeruje ne propadne. Hvala ti, Oče Nebeski. Hvala ti za tvojeg sina. Hvala ti za tvoju dobrotu. Hvala ti za spasenje. Donosim ti pokajanje. Da, gospodine, smiluj se. Gospodine, samo ti znaš koliko ti je on bio nezahvalan za dane u kojima je imao blagoslov zdravlja. Oprosti me, gospodine, smilimo se, smilimo se, gospodine, oprostimo, oprostimo Isuse. Gospodine, samo ti znaš koliko puta nije oprostio onima koji su ga povrijedili. Smilimo se, Isuse. se. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nije htio ili nije mogao učiniti. Oprostimo, gospodine. Smilujmo se. Oprosti mu što tada nije dolazio k tebi kako bi mu tvoja milost pomogla oprostiti. Oprosti mu, gospodine. Gospodine, otkupi ga. Otkupi ga, gospodine, otkupi ga. I iscijeli mu rane. Iscijeli mu rane, gospodine. Koje su na bilo koji način prouzročile nastanak njegove bolesti. Smilamo se, gospodine. Smilamo se. Otkupi ga i iscijeli mu rane koje ga na bilo koji način sprečavaju da ti se preda i primi otkupljenje. Otkupi ga, gospodine. Otkupi ga, oslobodi ga, iscijeli ga, Isuse. Svakako je dobro da se tekst prvo pročita ili presluša bez da se reagira u pauzama. Neka naše reakcije budu spontane, onako kako se osjećamo u momentu kad slušamo meditacije. Što ćemo bolje poznavati tekst samih pripremnih meditacija, to će naše reakcije biti sve prisnije i prisnije, izlazeće iz našeg srca, iz naše vjere i pouzdanja u Božju dobrotu. Najbolje je da te riječi izgovaramo u svojem srcu, no možemo ih i šaputati ako tako osjećamo u svom srcu. Ako nam postane prenaporno pratiti, zaustavimo aplikacijo in nastavimo, kar će biti zgodno.